Mesinnya, <laughs> mesinnya nyanyi Mandarin nih channel ini. Ya wong jeneng manehan jeneng kok iki tok yo. Titiyani gandayani puspa tajem iku jare itungane wong ipi. Hmm, kaya lonceng. Aku ngipi jam telu bengi tak itungi aku jange oleh rejeki. tibake ya dijak rekaman iki Bayarane tak gawe nyarutang cak kawo aku ganteng utangku sak lombro sapa? Lah ini lah Lho, awak langsung perenjing ya. Aduh, anu belok aku ngolah kali. Lho iki sik tak ini sih, Rek. Lah iya. Tak tapi kepen itu Iya, tak rumono. Kono kok balak-balik ngitung. Tak ngitung iki oleh dari zaman kan gratis. Aku kepinso gitu dengan sampean. Ayo coba ini bintang kita mari loh Iya, iya. Ayo. Ambek sampinge to. Iya. Aku duwe pacar lo. Jeneng Ling-ling. Gadis mandarin sing bermata juling. Areke ayu potongane cengking bareng dadi bojoku tak janggelek beling. Bali, <laughs> bali, bali. ubah-ubah kasur kasur isi nekapuk nek ditakoni leng-leng terus ngamuk dituturi lo cuma mantuk-mantuk pecang ya pancen ling-ling kakean pol di kongkong nyambut gawe tata santai dulu ah ling-ling pancen roh arek gonjong malare kapok tapi kapok lombong nek brayo kodok lerang lerong saking Tomat Bombay pacarku leleh pancen aduhai Bodine tinggi tinggi semampai Cuma tak meter gak sampai Ya Allah, obat gelas. Ya, sampean karena sampean mari sing kana. ta. Iya kula sing ati semoga ajur. Cekap semanten Tuhan kula kae mboten karo karo. Aku seneng sampean soalnya kan gelek gumbul muaram aram. <laughs> Lho, lho sampean lak Mbah. Mbah. Oh, lho apa? Kene gak guru Mbah kula selari yo. <laughs> Lali ki lek guruku. Lah sampean mau kok suarane kok iso nang Mbah kan sekti. Itu ah. Iku mesti tak gawe ilmu nom biyen lho. Oh ngaten. <laughs> Karena aku ilmu nom tak empat mas suara kisah batu hari. Sampe nu mboten tu, sampe nu mboten swara tuwa, Mbah. Kakean mangan gorengan. Kontak kandhane lho. Enten apa, Mbah? Iki lek asale rocker ta. Oh, rocker. Rocker kakean nyanyi rock terus koyo ngene. Pak, kok eling sing nduk? Eling nduk prapatan iki kok guyang-guyung iki. Lho, Mas. Wah, kon ngopo iki, Dum? Lomba. Lomba iki, Dum. Suarane iso koyo Ya, apa, lho, mbang edung itu, kendaraan itu, macet kabar. Listrik-listrik matek kabar iku. Paribasane suarane koyo banyu mili. Hmm, Iki lho Kak. Mbah, niku aku krungu ki dengan sampean-sampean kan ngedung malih, Mbah. Aku nggih. Gak iso, Nak. Oh, gak iso. malah suara nom. Oh. Saiki kadung tuwe. Paling yo Kok isane lek diundang maneh gak iso. Balik ngomong tuwek kok jempet ngono ya. Wong tuwek pancen ngono. Oh iya. Pesen ku ae lho. Nggih, Pak. Pesen ku nek ana maneh jakan Oh, jaga eno ban iku. Ya kapan-kapan lek enten malih, yeah. sampean duit kali safari. Oh, iya. Kali kan ancar tambah terus kan iki. Kita kenapa terus gajar ngono lho, sampe kidungan terus Pak. Kon iki meguru lah pokok Gampang edung. Iki meguru telek ngelmu. Telek ngelmu. Telek ngelmu. Golek ilmu senang. Lah kok malah golek kidungan? Pun, perkara kidungan iki nomor loro, sing penting ah, nomor apa? Apa? Loro. Eh, nomor loro. Sing apa? Awakmu nomor loro. loro loro. Loro, kidungan iku nomor yoyo. Loro loro. Loro. Kok kok ndak ngomong kidungan nomor loro, Nak? Justru kan dibayar ya pokoknya ngede. Itu dinyanyi kula panjene. Iya cuma ceritanya ini lah kula golek ilmu ini nomor cici. Ah. Ceritanya ini dalam ceritanya ini kula golek ilmu. Oh nak bagi muridku. Iya iya mbak. Tapi kualik loh nak. Ya nabok. Jangan aku ke murid pun. Lho lak. Lak penerkaman. Ya mestine sing meguri ku aku. Nggih, Aku malah dadi guri. Dalam critane panjenengan iku gurune, eh. Mbak. Saiki iki ngelmu napa sih Mbak sing kira-kira kula niki napa? Eh, gak tau mangan, gak tau mangan tapi wareg ngoten lho. Ah, gampang. Wong bae iso ge ilmu. Hmm. Nek perkara kon kepengin gak mangan tapi jaluk arek. Nggih. Ah, gampang. Yen jam mesuk. Jam mesuk nang ngarepe oman. Nggih. Nek ora angin gedhe mangapok terus. Gak mangan wareg kembung. Apa karo wareg bae ku mlembung, Mbak? Gara penyakit iku jenenge Mbak, eh, Mbak. Apa mau gurune gak kliru ta iki? Lah aku biyen nduk kene pancene, wong arek yo rene kabeh ku. Loh, rene kabeh? Entah apa nek nduk kene. <laughs> Mbak, yo barang yo kene kok. Mbak, gak trimo lokal sing gurune. Oh, internasional lho, Nak. Temu oh, saking luar negeri. Iya, sadang musa niku murid sapa, Nak? Oh, sing saking Iran. Iran, murid sapa itu? Oh, murid sampean. Ayo mbok garung. <laughs> Iki kula takon jare. Kula di ngomong itu sampe engko rasane entek batune wong. Sakniki kula kalih kartorone butuh ilmu sampe. Oh, sakniki lek poso-poso pinten dinten lek mboten mangan, mboten mangan apa sirikane napa maun, ngombene napa terus lakune napa jawabane napa terus terus ana oh, sampai mangap. Lah wis tuwek kan omongin lu gak senyai. Eh, Mbak tak omongin koyo ongkol lep mangap-mangap. Ayo mangap kok. Wis poso pinten dinten, Mbak? Sing sing akan datang ulan poso sampai limang dino. Hmm. Nah, pasar nggih. Sedino mangane telung piring. Sing hari kedua dina kuping pindho bangane 10 pere. Sing dina kaping telu 12 pere. Enggak oh, terus ngene iki. Sing terakhir sak waku entek eno na Akeh ilmumu nek ngono. Ayo mugru nang liyane iki. <laughs> Wong motif biasa pitu terus enam lima ngono kok tambah sih tambah akeh lho. Ya guru liyane lah. Guru pakan badokan. <laughs> Wis ngene awakmu gak kroso mbok meno ilmu iku tak lebokno awakmu lha iki iki tak lebokno kabeh makane wingi bengi kula mari kok rada piar piar lha kroso nak kroso ketrung kula ah, enggak ilmu wis mepak nang awakmu kabeh oh nggih kok kraos kok niku lha kroso sena tapi nyono kedebuk jam ros bengi kok apa nak napa niku lomba tiba wah itu tak dongkok nang kene Wong kalah habis bengi habis bengi mbah ya apa saiki awakmu kepengin ilmu wis metu kafe. Ya, Mbah. Cuma saiki Mbah kate pesen. Oh, jangan dang, lho pesen celana. Jangan, jangan budal dah. Enggak, Mbah iki sak jane salawas e kok ndek kene iki, Nak. Iki ono rahasia terpendam. Wah. Ya, rahasia terpendam. Rahasia apa, Mbah? cuma rene wis wayahe tak pedher nang awakmu saiki tak kandakno oh ngaten ta nek kertolo wat wat no. wat ala kok ora bakaran Ayo wati ku apa ngono? <laughs> Ana pare basane nak. Kepiting cepet kerang nak. Oh. Napa iki, Pak? Pasang kuping terang-terang, Pak. Oh, <laughs> nggih, nggih. Wis modern ya. no. Nak gone padhe bakne mbah iki nak. nek liyane kon jajak gak popo nak burung burung bebas tapi ono situk sing gale kon leboni nak apa mbak iku ono sentonge mbak siji nah iku jajak pisan-pisan lebu kono nak oh. masih serak masih tua tapi lancar omongane ah. rekaman lho jamane nak kon gak ngerti nak mau bengi gak seturu mikir terus iki nak <laughs> Dados kula kali karto mboten asal mboten sentok niku. Ojok pisan-pisan lebur ngono nah. Nggih, nggih. Yo. Eh, ah, nggih. Nggih. Eh, laporane Pak. Sudah. Coba ta. Engko dorong iki dorong nyengkris kanthi mbok kula nyengkri ambek buwo. Ojok pisan-pisan. Ojok pisan-pisan. Nggih, Mbah. Nggih, nggih, Mbah. Wis tak akan dawet, Mbah. Dawet ya mesti. Ono apa sih ngomong. Nggih, Mbah. Saiki tak munggah nek. Munggah apa iki? Munggah-munggah. <laughs> Enggak sangkar pamujo supaya ilmu nembak tambah akeh. Kok tak kena kon kabue. Pek pek kabeh. Enggak tak muga ya. Eh. Ini mat. Gue kasih mbak kalem lebih sentok. Sebab pun kono barang kait. Tapi aku gak percaya. Aku juga gak percaya. Sebab saiki lek ana lek gak bukti kan nah, gak percaya. Mustre lah. Hmm. Mustro. Ya mustro. Ayo nang sendok. Aku sik ya. Iya sih, ayo. Arto. Turu sik. Oh. Apa? Lu kudu aku sik. Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? kira karo suwune lho lho lho apa lho dadi wedhus kon iki wedhus apa cempe cempe duper wedhus Lah ya mangkane tamat galem lebu sentong bareng kon ngoco ana kaca brenggala metu sungune metu wulune kadhe ana buntute Sisi sisi, rotornya aku tak gantian dulu. Kepung lu, kok salangane? Apa lah? Apa lah? Lu, mat? Lu, lu, aku mau tuh bentuk teh. Lu, kok awulune? Kok tambah rek? Lu, lu tadi lotong mat aku. kalem cewang korokin ken Sermang suakang layo Tenyo ilang memanisi Pasanan irau kang cu mă cântă, la ne-o marata. Apa? Kayak jalan ilang sandingan ini. Jaring ini menceritanya wong melas ini jaring ngono biar ini. Sebelas wedhus mesti sebelas. Aku mbak ambek nok ya apa menek riwayat awak kaya ngene. Mangkane wong tuwa kudu diguku. Lek wong nom gak guku karo wong tuwa akhirnya ya demikian inilah. Cita-cita aku ning duwe aku tenang THR kok kaya ngono iso. Eh, cita-citamu gak apa-apa. Lah kaya ngene mebunan ngene THR apa gak jubur berare-are aku. Buk, eh, boleh kaya kempulnya Pak Korup. Kesini met awak dhewe ayo njaluk sepuro karo Mbah. mungkin kok nomang. Sebab awak dhewe gak gugu omongane wong gerin. <laughs> Mbah, atuh Mbah. Blas, lari, lari. Lari, lari. Kok blas ya napa? Lari, lari. Blander, blander. Blarak, blarak. Kula anu napa? Kudisik, kudisik. Pengen musibah, Mbah. Sito wedhus. Sito lutung, Mbah. Mbah, iki lak gak ero ta. Iki sing wedhus, iki sing lutung. Lho, kacamatane. Iya, tak delok jenenge kok cuma berarti iku jenenge. Iya, Mbak. Slamet. Eh. Oh, kok nek dadi wedhus gak berani nak. Pantes cuma mulai se-iki ah, pipimu ngalih nak. piye, Mbak? Iki mung ngalih. Sing piye ngarep saiki wedhus iki nek mburi. Mbak, Mbak. Pun diterusaken cukup sak mboten. Lah, nggih, sing tala sing ndi? Ya oh, oh, oh, Kok kali kula apa nak? Eh? Lah, sini Waduh. Mulane mbah pesen apa sena? Nggih, Mbak. Ojo mlebu-mlebu turun niku. Entong, Mbak. kok malah. Kok saniki kula nedhi walu jati kados manungsa malih, terus pundi caranipun? Mungkon. Caranipun yo caranipun. Carane terus mbah kula sanggup nglampahi terus pundi mawon. Ini nak, sakjane kon iki murid anggap anakku dhewe. Mbak. Rene kon iku melanggar perintahku iki kualet kon sanggo dhewe nak. Senajan saniki kula diken gedhong nggih purun. Lah kon pengen gedong tak serat nama lawak kampret. kampret <laughs> orang. Oh. Terus yang apa eh, mbak lo? Supaya kau niku sok oleh jati muni. Kau niku tuh ngedul terus oh, lah. Oh, ngedul. ngedul ngalor. Yo, mana ngalor ngedul? Lambat-lambat balik jaringnya mbak. Kau nggak ada Terus aku ngedul terus enak ya. Jujuk pundi niku, Mbak? Leren-leren nek gak petuk wong wedok loro nah. Wong wedok loro. Wong wedok loro ku nandang sungkowo. Hmm, nggih. Iku nek wis kon tolong, awakmu oh. iso bali dadi jelma menungso maneh. Dadi wong wedok loro ku nduk maejen sungkono. <laughs> Eh, Lho. Nandang oh. sungkowo. Eh, bedal maejen sungkowo. Nandang sungkono. Lho, kok sungkowo. Sungkowo. Sungkowo kudu kula tolong. Tulungan niku diapakaken, Mbak? Nah, iku tulungan nah. Ah. Oh, kali syarat nopo saged nulung. Nah, syarat nang ngene nak yo. Biasa kon iku wis nulung terus dadi menungso maneh. Hmm. cuma eh dadi menungso mek 2 menit lho nak kon nak. Kula mek menit. 2 menit tok Tambah-tambah tambah-tambah setengah menit. oh, gak kena bintang iki nak. Gak kena rego pas iki rego pas Oh, tapi mungkin sakit dadi menungso maneh. Dadi menungso maneh. Carane nambani wong ini kali mboten nopo, Mbak? Nah, gowo. Kau apa nak, sini nak? Tumba. Lupa mbak, enggak ada nopo-nopo. Oh, tak kawani nak. Nah, karcis ini lho, karcis peron. Kenapa ini kok karcis peron? Wong pegatan kok bes kota kok iso. Nggih, nggih, Bang. Sak gawane kipas ya mari, Kipas, kipas. Nggih. Iya. Iki wong bening arek kepet. Apa oh, kepet? Yen dikepetake jake. Kepet ta iku iso. Sak kebiok to kok lho. Kok ya, Mas? Dikupasi ngono lho. Hmm. Wis, awak dikupasi. Iki <laughs> Lek sing dhisik niku omonge tetes sakniki pun merujut kabeh. <laughs> Iki pasti. Wis njaluk dhisik engko tak tutupi. Entar bayar. Eh, niki kula sakit dadi menungso malih lantaran wong niku lalek sampeyan iki isane dadi menungso malih ya napa kan, Mbak? jabut Sungguh jatuh. Sungguh ini bahasa kan tadi wong mana? Nggih pun. Ada kiri butuh nak. Boten boten nggih. Kalau cara kan mon sarung jadi butuh terus. Oh, jadi butuh. Pun pangestu penyengan kalau suan kalau badem ada tiang engkang sami. Ya tak, jadi kalau badem ini. safari jeliteng paman pate safari jeliteng ana apa dik ratu <laughs> dik ratu lho kok timbali paman lho sun ngene mojo gak krungu iku mang ngopo gending bendrong iku mang sanes gusti gending apa gending kerek ngene eh, eh, eh kerek ngene nggih mulai iki kabeh kowe tak kandani kanggo jampine negara. Nggih nggih. Aja sampak negara iki telepon bebelak ana penyakit ngamuki polo sremet. Oh, esuk sore mati, sore loro esuk mati. Nggih nggih. Ayo saiki melu karo aku Mbah Bedak nang Wono Dribaya. Lah ngene iki pun Mbah Bedak niki. Oh ngono ya. Nggih. Ayo golek kewan kanggo jampine negara Sukuran nek kraton. Sampan iki Mbah Bedak napa Mbah Bedak? Mbah Bedak. Lah nggih, lho bedak niku lak beto alat tumbah. Iya. Tuluk panah. Lah sampean beto kendang kali siter. <laughs> Niki bebedak ta amen. Kebacut tri wong bebedak kok gawa siter kendang ngopo. Lah nggih kok mlebu kampung, metu kampung biasa lak mlebu alas metu alas. Ya iya. Sampeyan iki biasa sapa alas napa? Lho biasa. Wong radu kok wani. Upamane sampeyan enten swara misteri, Ya apa? Sampeyan titan? Oh, iya ya ya sing dikasih swara kewan ya. Nggih. Ya ya. Upama ngoten. Oh. Macan. Macan cocok nggih. <laughs> Oh. Nek niko enten heeh. Blok blok blok. Pete jago keloro. Oh. arek. enten mari sing ngaten niko. Napa ni? Aset bulat. <laughs> Oh, ini kepuasan kan ini. orang orang kemat ada mana? Mau ya ya. Lagi nih pun lebu alas nih pun nanti setengah hari. Iya iya. Buatkan oleh kewan. Jadi kasih kewan Bapat, Nah sampai kok golek golongan nih kul. Loh, apa? Cacing. Loh. Nah ya gremetan berantangan iberan. Oh. Sing barang gremet nih kenapa? Oh iya toh itu mang perutu. Kamu. Gremet. Iya gremet iku. Sampeyan iki waras ta mboten? Cacat gremet. Gremet iku nggih cacing. Lah iya cacing lho. Kulo niku Misuran iki. Kulo cacing lontong. lontong niku mbok nelusur. Ya bukan apa melusur. Are brantangan iku wedhus, sapi, tebu, anakmu. <laughs> Kamen punya enggak anak ta? <laughs> anak kok berangkang nggih, Pak? Liburan iki ya manut. Ya kadang-kadang mboten anak to sing berangkang. Lah apa? Masih kula kadang-kadang berangkang. Nah, urai. Lho. Oh. Lah kula nek ngampingi malem, Oh iya ya, mboten berantang ta. Nek maling nek berantang ya. Nggih. Lah idean selari ulung gagak manuk belate. Oh, manuk belate. Apolo satelit. kapal terbang. <laughs> Nggih, nggih, nggih. Ojo ketalu warso. Nggih, nggih. Ayo saiki budal mbecak karo aku. Ngoten ta? Iya. Semua nggih. ngelan, ya. Semua nggih. Nek ana sumeng nggih, sumeng nggih. Mungkin <laughs> dhisik ta sampean kok kesusu. Ana lu kesusu iki. Sebab siap siaga golek gegaman arep mbecak karo aku. Nggih, lan iki sing dilebone alas pundi mawon? Loh. Pertama, alas saradan. Alas saradan. Terus ngulon? Ha, ah, Bono Kitri. Ah. Nang Gunung Kemitir. Ah, Gunung Kemitir. Pates Budeng. Eh, iya iya iya iya. Kemara Budeng. Beceru. Kaya sinten? Kaya kon. Ojo nang alas kemiti, kemitir. Ojo nang munggah gunung alas kemitir kon tau mongkok. Nggih, Gusti, wong dalane munggah mudun ngoten. Ah, iya, aku kuwatir. Nggih. Niki ngeten nggih, Di. Wis sadik ngeten-ngeten nanti. Kala wau wingking sampean teng wingking, kula angsal celeng wedok. Oh. Cewek wedok iki gawe apa ri? Lah, niki sampean lak nganggur. Iya, terus? Lah dijodohaken sampean. Hei, <laughs> eh, aku ki ratu kok. Dia bodo cewek wedok nganggur. Lah, aku kok ambekan krok-krok. <laughs> Saking pegeli Oh, nggih. Muga mutu. Dan iki monggo budal mawon nggih. Oh, waktu ini pun kados ngeten, pun mepet tapi. Heeh. Monggo-monggo. Ayo budal. Monggo. Dados pundi to Ibu panjenengan kok ngantos sangit. Sing <laughs> sangit tondo, ana tandur wong awak sampeyan gedene kok sangit. <laughs> Sakit Ibu, kula bingung. Lah iya mulak nek enak omong tondo, Nduk, aja kaya oli late iku lho. <laughs> Inggih, kok kepleset Ibu. Lah iya mulane hati-hati Nduk, aku iki saiki wis tuwek. bongko kaya ngene. Sampun kata-kata ancang dipun galih ibu. Kak Nduk, aku gak mikir opo-opo, mikir bapakmu iku lho Nduk. Lah wong bapak ampun peok mawon kok. Senajan ape aku mau nek ya seneng Nduk. Lah sak kok kados pundi? Lah piye Nduk, aku saiki kaya ngene. mau laku ginom ya bapakmu seneng kaya apa kaya apa jare bojoku sing ayu dhewe kaya apa kaya apa bojoku sing manis dhewe barang sing wis tuwek kaya ngene aku dibuang duk. Lha <laughs> kok ono sel rene, duk. Inggih Bu, kula mboten ngertos menawi panjenengan mah dipun bucal dateng wono. Sak mantune panjenengan dipun bucal, Bu, kula dipun rudo paksa kalian. Apa? Arep bapakno kula? Nggih. Eh nggih. Lah kula, lah kula diwoyok e, eh, Bu. Diwoyok karo bapakmu. Nggih. Ora pancen iku ra kurang ajar ngono. Lah nggih kok mboten ngertos sinten kula menika. Senasa putra kualen lah nggih sami mawon ta Bu nggih. Iya. Awit biyen awit cilik iku jedheke iki barang-barang dimplok dhewe. Kancan potongane ratu iku ratu ngono ya iku iku. Lah nggih. Oh bapake potongane pancen muangap ae. Mula ana saiki nduk ta iku rebu barengan karo aku ya nduk ya. Lah nggih sakmika wonten mriki mawon Bu. Lah menika padha anu jampi wonten pundi Bu? Saiki golek jamu timbangan ana sepyo tak. Engkang dipun raosaken pundi to? Atuh iki lho balunge potol kabeh. <laughs> Wah, lha soro nek mretheli nduk kene. Timbangan nek kaya ngono nduk ya, tarang-arang aku senajan apa kaya ngono aku tombene utawa kondang nduk. Sanjange rumiyin kok nderek Pak Surono. <laughs> lambi yen lagi sinom saiki lah wis ya ga. Wis apa iki takone? Lah iki ta gas pundi? Kula kok nggih kangen ta buka kalian sampun jenengan. Mangga Bu ngidur rumiyen. Ngidung ngidung. Nggih ngidung. Buat kok. Lan aku siji kok. Wis perut omongan kok. Lelanono pamit mule Harap mule nang diki warna jauh masak Lengke masak ngeri kimawan Belum bong cerbro gue Kawana Elingan pusokku bajing loncat. Oh, bajing loncat. bu Dados, Mas. Oke, nasi kopi. Oh, jangan khawatir, semuanya pokoknya beres. Bayaran. Bayarnya jatuh kalau Sakarta lo mengkau. Pacun sat, panjangnya dia. Enggak. Pacun loncat ke tanah. Bakaraja lho aku lo cangkeng. Mane kok piye? Piye? Lho, ana apa iku? Peduse sapa iki? Eh, wedhus kok nyasar nang ibu to? Wedhus iki ndo. Wedhus tak usah iki ndo. Kok kok kek kok kek kok Aku lutung. Oh, lutung. Tapi iso toto jalmu. Lho lho lho. iyo, lek gak ngomong apa nih sing dibahas. <laughs> Aku wedhus. Iki wedhus. Aku ya iso ngomong. Makane anggone ketara lek wedhus karo lutung. Pokoke lebus ya wedhus, Dik. Iki sapa? Iki ibuku. Seneng apa? Seneng apa? <laughs> ibuku lara lho, Tok. Lara kok mringi cahe. Terus apa ngomong Katon bojoku jeneng omah. Oh, loro tapi lagi nglipur ati. Tadi ibu niki lorek. Eh, wedhus. Eh, wedhus. Lek ngono. Jahwe bapak guru iku bener. Bener. Dika mlaku ngidul ana wong loro. Heeh. Wong loro tapi loro sing situ. Nah, iki kok gak loro. Dikipasi. <laughs> sing dikipas sih sing loro ta gak loro. Ya sing ngongkep iki. Masuk Mbak Mbak ae ta. Oh wis dikae mangan pete bareng wis. Ibuku kok dikipasi. Ini aku didawuhi Bapak Guru, nek ana wong kesusahan kudu ditulungi. Ibu tak oh. kipasi mesti penyakite oh iya. Oh. Kadang-kadang lek dikipasi kupinge oh. ini hilang. Ya, tambah nono kan niku loto kok banyol lagi sira aku. Oh, untuk pajak kendang di jalan itu. Ye. Oh, ya iso ngomong, Tong. Saget. Aku tambah nono, Tong. Nggih. Pun wayahe yeah. lek sampean ku balik malih teng jalan jalan apa, Mas? <laughs> jalan Pandan. Tanjung. Oh, Tanjung Sadari. Eh. Kenal kali Pak Trubus. <laughs> pun kalau pasane Loh, awak ya rontok awak. Penyakit ini. Penyakit ini rontok. Loh, ibuku waras. Ibuku malah ayu maneh. Ibuku saya ayu ya. Lek. <laughs> Wah, berdus terongoan. Ibu ayu kok mbek. Aku aku matur suwun ya, Tung ya. Ibuku mbok warasno. Iya, iya. Nek ngono ya bener dawuhe guru SD kok, Man. Hah, kok niku? Kok guru SD? Eh, Iki jane, sapa sih jenengmu? Loh, aku aku jenengku Tini. Oh, aku jenengku Nguk. Nguk. Karene <laughs> mau loto. Iya, ibumu sapa jenenge? Ibu, aku to. Iki. Ala wedi cenah jeneng loto ngono tung gagas potongane. Tenggra. <laughs> Tenggra kan susuk lotong. Iya. Pokoke petuk wong ya. Nggih, Bu, lah niki ngambu sambut terus kok. Aku sedo-sedo sedo. Asmane sinten Bu? Aku Musrifah. Oh. Niku sing pundi daleme? <laughs> Kula napa? Lho iki garwane ratu iku iku. Lho aku bojo ratu arek-arek ngene iki. Lho. Napa ratune ratune rayap? Lho. Iku lho Bu, kok anu ratune semut. Lho. Oh ya ngene. Yo ratu kraton ku lho. Oh. Wonten kono wonten apa Bu? iki biyen iki Bu ayu. Terus bareng ibu ku lara dibuang nang nggone alas, untung gak dipakan macan. Dipakan <laughs> macan kok kon. macan gak sepele Pak Chan iki sing bare. <laughs> Ku lho sing kereng ku lho macan. kok enten tiang sajak kok ndek kraton. Lho lho. Sak ngoten ngeten Bu. Saman bapak nggih. Oh iku bapakmu. Aku tak gak ngomong. Aku wis ngomong ya. Ngomong. sate safari. Nggih, Gusti. Ojo nganti kandhek tekan satene wae. Oh, kandhek wonten ngesom. Kok kandhek ngesom. Ojo mandek kene. Nggih. Ayo. Golek kewan sing gedhe. Kewan padha mlayu, Gusti. Ajri kali panjenengan. Lah apa wedi karo aku? Nah, sampean congoring ngoten. Re. Re. Aku safari kurang ajar, ratu dicongor-congor. Boten kok. Boten apa? Kok nyucrut ngoten boten. Apa kowe kok ora kok dicongor-congor. Niki lha ibu niki. Lho, sing ndi? Nah niki sebelah sampean apa aku ngoten semprot sih? Bu, apa? Lho. Wah, aku ibu mong, aku ndan apa kapan? Ibu ku maksudnya bojoku. Lah saiki ngundang oh bojoku tak usah ya. Wah. Satari, iki Bojoku Bojo sampean kok potongan lantang ngoten. <laughs> Iki bojoku biyen. Oh nggih nggih. Terang-terangan wae tak usir. Nggih nggih. Buang sebab biyen loro. Sakit. Saiki waras rupane asu. Ah. Rupane ayu. Ah, ayu. Ayu rupane. Lah niki anak sampean iki. Iya iya nak, iya nak. Iya iya, senajan kowe iku anak kolon tak anggap koyo rohku dhewe anakku. Oh. <laughs> Lho, timen timen. Wis Bu, ayo mulih nang kraton bae. Iya, Nduk. Ya. Lha iki monggo nderekaken mau. Ora apa nek alasane yae mulih. Aku janji tapi ya, Nduk ya. Iya, janji. Aku gelem dijak bali karo sampean tapi sampean aja nosor ae ya. <laughs> Napun, ibu iki wong biasa le. <laughs> Nosor Tiang-tiang Bandung lho. Lah iya. Niku penten Lutung kali wedhus. Menika lutung. Lho, eh tombek rene tombek. Iki tombek tombek. Lutung kali mbek. Iki lutung tekan dia soal iki. Iki kene ngene anu anak gajian kula kan ngono. Yo yo yo, lha wedhus iki wedhus iki. Nggih. Oh. Nggih kok nggih kaget ngomong kok mbek. Nggih, wedhus niku kados badan iwak sumo. <laughs> Wedhus iwak Ngeten mawon jan iki Gusti Ratu. Ibu kali yoga sampean niki diboyong teng kraton Malih. Lah lutung niki kali wedhus iki dibeta wangsul. Oh, kono oh, kraton ya? Mangke lutung ini kita meliburan, Lah wedhus niki dibeleh mawon. Oh iya, iya kono. Ya Bu, ayo iki dina kowe melu karo aku. Hmm. aku dibeleh. <laughs> Gak kono ta. Kulo nek nek dibeleh kulo nek dikikile. <laughs> Eh, aja Ayo, Bu. Monggo-monggo. Melu karo aku Ayo, ayo. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Gusti aku dikongon kongkon potong ambek wedon. Eh, potong lak tegesan. lutung ambek wedon. Potong? Nguk nguk nguk. Wah, aku nyaut apa iki? Masih apa aku nguk nguk nguk. Kan ngene aja nyanyanyunya ya. Oh ya enggak loh. Bisa enggak? Nguk nguk. <laughs> Mari enggak ngono. <laughs> Terus? Nah, ini ganteng. Oh. Cek. Cek namanya ya. Oh, ya Cek. Loh. Lu kok ngomong kok iso Oh, metu si mana? <laughs> Saiki ngene ae. Katang pati. Aku iki jane lutung iso ngomong. Oh, duduk lutung, lutung-lutung bedhe salah kan. Duduk. Duduk. kelelekan. Nanti saya ngomong ya. Aku bisa ngomong, dan aku suwe no no alas mau ketemu karo Gusti Ratu karo putri ini sing arane. Embu sapa jenengmu? Kartini. Oh, aku durung kenalan kok lali. <laughs> Lah ngene. Tak kandhane aku lak patene. Oh iya, Bro. Kon ngomong karo Kan ngomong apa Des? Bocah suket ta. Ah. <laughs> Lah aku tadi pedes mbek suket wis towo. Hmm, iya iya iya. Ayo mimi goreng, mie godhog ngono seneng aku. Mie goreng. Arep. Arep. Keto. Doyan. Kok ngrangsang kok. <laughs> Aku udah pate wak klothok gak lek-lek. Oh tak serodok kapok penanggo tetekno. Saiki ngene ya. Nek awakmu sapa sih Kang Pati sampean? Aku Sapari. Oh, oh. lah mesti kok Pati kok jenenge kok mek ngono tok. Mesti kan sing ana apik Po. Oh iya. Lah apa sak Pati kok Padmini? Padmini. Sapa Pati kok jenenge sapi? Asline niku ngadari. Sipet. Meten-teng ngadari. Ini dadi Pati ya mau dijenengno sing ngomong, ngomong, sing jenengku ngono sing asli ono cakra cakra nek goren cakra sapari oh, sampean wis suwe nek keraton kene wis mulai cilik aku nduk kene wis keluarga dhewe arene awakmu nduk kene iki dadi ngoni-ngonku Waduh ngingoni apa sih ketemu gak boleh ngoni kota tanah. Gampang tahu mari. Kau ini gak rumong saya dikasih ke kotaan. <laughs> Maksud aku kewan nak ya suket apa lak yo ngono kok. Nek kok dadi kewan tak pangani suket. Iya iya. Nek dadi menungso engko tak sugi sing enak-enak. Hmm. Ya. Iya. Terus saiki ngene. Kon tak gawe nang jero kraton. Heeh. Awakmu aja sampe nang buri-buri. Kon bagian mlebu-mlebu kamar-kamar gak apa-apa, ya. Nah, wedhus sapa nek nok kono, nok gesek gesik kono ya. Nok tegal. tegalan kono lho. Ya wis. Manut aku. Ya raman-raman gotong-gotong telo kono gak apa-apa, ya. iki wedhus lanang suwe lanang <laughs> aku dadi wedhus nelowongso lho ngapa angel encer ga iso to ah, to letok ngene ngapa ya mlaku aja kebutuh kandar lho lha dinulangi dikai kempiang kan mulane Pirang-pirang dino gak metu perkara kandara Moh moh. Ya sini ngene. Lek anu golekno wedhus wedok iki gak. Kanggo kanca Aku rong dino robek sumer iki. Oh, wah wedhus piye nang jeng ono ben mati bejo iki. Kok wedhus gendeng kontokno aku tambah. Bapakne dagang. Ya ngono. Aku tak nang ya, taman ya. Taman ngono ya. Macam mereka si kembang ya. Nek. Ya kono sus. kepingin turu tapi kok wedi engko aku enak-enak turu kanjeng romo nang ngongok. <laughs> aku kudu jaga-jaga terus kuatir kok sing wis-wis biyen aku gak roro moro mbrangkang Nek ndelok irunge kempus-kempus. Lah, aku boleh kayak kempul. eh, pedes. iki lek taman kaputren wedhus gak lem mlebu kamar kuatir e iya kok kamar iki geceh kabeh oh lah aku aku selawase kepengin ro kamar kok gak keturutan lho wedhus iki nggone nang kebon lek lutung iso munggah-munggah iso mlebu kamar Ijo ijole ijo ijole kelutunge kon weduse ya yo kae sih kadung mesti sing ngene aku ana sing ngene iki sing sing tak delepne ngono lho wis jaga ana ana pregolan ya wis bagian kandang-kandang no aku mula ana ratu to sapa rene kondo kon kate nanti ya nek jero kamar ngancani iki gusti kok loro ya kate kurang ajar kon <laughs> aku njogo iki aja sampe napa-napa sebab aku ngerti. Lah wong tuane kurang kurang tepak karo. Ya wis, gak apa apalah lah. Untuk kamar aku dadi obat nyamuk ya barang. Ya, ya wis kono. Golek kulit-kulit gedang ngono. Jenggas ini. Iku mau kok galem lebu apa o? Lalu lah medhes galem lebu lek lutung ya lek. Oh, ngono. Ah. Iki awakmu ki lutung apa sih jane kok pinter ngomong. kerjane jare wong lutung sak sarung. Sesale aku tau lu lutung mlebu sarung biyen, ngono lho. Ngene lho aku jane ngono. Lho ya, Bud. Lho. Lho, lho kok malah ganteng? Lho lu kok kok malah ganteng lho. bantar banter kok ditabuhi. Iki, iki, iki. Kendang itu, kendang ngeplak Wis ngene, kok tak kandani. meneh-meneh ae tak kandani. sapa sejatine aku. Aku ku dadi wong ku jare Mbah Guru ya. Nek rong menit lho wis mulai bali, lho bali. Lho, bali enak. Loh, apa? Eh, ana wong Gusti Nature nek. Kok iso, Aku tak Nek. Nek. Nek. Sopo gremang-gremang? Wah, wah, wah, wah. Waduh. Nek curi geni aku. Coba tak lebonane. Lho, kowe ngomong? Iya aku. Iya. Lah temen apa? Sopo sing ngomong-ngomongane ning rumang? Radio. Kedien mulo gak tau nggo radio kok muni radio bareng. Ojo alasan mentra-mentre sing ngomong karo aku. Lah kula padha hiburan kok Kanjeng Rama. Oh, oh. Apa kok melu ae lutung nggih? Ngakuk-ngakuk. Ora nyeluk kowe mikir. Hmm. Oh. Loh. Loto kok mungge kare iki. Nang ndi? Kasine ibumu nang ndi iki? Ibu nggih wonten mriku. Iya iya iya. Putra ngriku Kanjeng Rama kula piambakan wonten mriki. <laughs> Oh, nek ngene, nek kok ngene. <laughs> Lho ora ngono nek ibumu ora ana kowe ijen wacu tepak nek. Wah. <laughs> Wonten apa to Kanjeng Rama? Ha, saiki aku ngomong opo anane. Aku nek ndelok awakmu mesakno. melas ngerti sih bangane uritmu koyo ngene uritmu uritmu apa tak mukekno nek ndelok irunge wis mekar-mekar wah hati Ake lupu hutir kira surat Ojo kuatir Pekor ibumu Iku urus aku Sing penting awakmu Sampun kan di Sampun Melo ah itu ngakuk ngakuk kaya Kukukuk Ratu cerongan Loh siapa ngomong <laughs> Eh Siapa ngomong Sapa ngomong ilok nak rebus ratu cerongoan ki? Ratu cerongoan. Lho eh. Eh, lho Tom. Kowe kok sapa sing ngomong lu ngemang, he? Eh? Ah. Satu bertiga satu. Lho kok iku kaya wak setu ngomong. Eh, sapa iku? Eh, lho Tom. Lho Tom. Apa? Eh ngatasé kewan kowe iso toto jalmu. Panjenengan aku cerongoan. Aku lu tuh iso ngomong panjenengan. Lho, kok aneh? Lha terus ngomong, "Kaane anjene ngene lha iki marai kok." Oh. Nek ngono awakmu kurang ajar wani bare aku nek ngono. Ngene Gusti Ratu, hmm. aku gak maneni karo siliram. Ah, terus Mana manane perbuatane ha ah, manane perbuatane terus kok melok melok ngomong eh Loh.. <laughs> terus tapi apa kon pokoke sampean tak eling nang sik iki anak sampean bener anak kualon tapi tindakan sampean ora bener nek kanggo kon nek kanggo aku bener lho kanggo sampean bener iya iki gak ada aku aku pendampingi karo putri sampean lho mani bare aku kon apa enggak penting oh. lho Ya iki arene ngapak-ngapak arene ngapak-ngapak. Ana apa ki jajalan apa kok pada ribut-ribut karo dhewek? Lah ini. Tong napa tong? Anu niku Gusti. Niki sinten Gusti Ratu ni badhe remen kali putra-putri penjenengan. Oh, dangkelane iki ta. Nggih, yen niku sing kurang ajar. Iya. Iya, ya aku yang ngerti. Nggih. Ngene ta kandhani? Hei, maju. Iya, Bu. Ora mati. Ora medan, celo medang kowe ya. Oh. wong tuwek kaken Polah? Polah? Iya, iya, Bu. Berangkat tak apa-apak. Iya, apa ini <laughs> Aku ae. Aku wis Iya, iya, Bu, iya, Bu. Awas kon ya tak plintang kon sira iku. <laughs> Apa sih di plintang itu? Di plintang iki cara kene di step. Nah, ngerti ya. Di plintang. Iya, ya, plintang. Tuwa, ora ngerti ta iku anakku. Iya, wis ngerti aku. Karep dhewek. Karep dirabi karo sampean. Ya, ya maaf ae delok sepuro. Maaf sepuro sepuro apane sing sepuro? Aku sing saleh. Ah. <laughs> Aku sing salah. Loh, lotong. Lho, kok male wong maneh awakmu iki? Wis aja male lotong kok enak enake ya ambek aku ya. Kira-kira wis gak male dadi lotong maneh sebab iki wis tadi entek. Lotong cinta nang anakku dong. Ngeten nggih Gusti. Ya iki nggih jane mboten cinta tapi ku ngesaken kali putra putri jenengan. Iya iya iya. Sejane kula niki sinten ngoten sampe lak mboten ngertos. Gak ngerti sapa kon jane. Tak kepingin ceritane sampean takon kali mbah kula. Oh, iki ta? Lho, nah niki lah, Mbah. Mbah, aku nak sira. Kula kamu takon, Mbah, sinten lho tong niki, Mbah? Mbah, iki lho sing safari iki lho, Mbah. Nah, niki sejarah kula sing semerah. Ya, apa iki? Hmm, sing niki lho tong niki lah ngelmu menungsa jenenge hmm. Katolo niki. Hmm. Iya. Niki sanes yang lintu niki anak sampean. Lho, lho, lho. Nalika sampean mboten seneng kula dikangen gua. Heeh. Hmm, hmm. Lah niki mboten kula akan gua. yo cecekaken kali Mbak bener tak kokon buat soalnya <laughs> aku nak aku kuwatir nek kebul ku ndongking kawibawan nah wujute ngene lho tem iki oh, dadi sampean gua niku kuwatir nek ndongking kawibawan kedudukan sampean iya iya lho niki wedhus niki kok eh, niki sinten Mbak iki bapakmu nak oh niki kanji romo-romo kula ngaturaken kelepatan ya lan niki ibu-ibu sambungan iya anak kualo anak kualo nak hmm. ngoten niki kula ngoy <laughs> ya gak apa-apa lah wes dadi iki kok sumune telu Hei, <laughs> loro, loro. Nah, telu. Eh, metu jalu, metu jalu nih. wis ramet sing dadi wedhus. Iki duduk sunguri, siduk iku caplak <laughs> Oh, ana jalune teng cendhek. Hmm. Mbah, Kartola dadi menungso. Lah kula niki sampeyan dadakaken menungso. Pekara Kartola semale menungso. Kapan tidak dimuji sih kak popo Tapi ngono kan Buatan balik tadi menungso Kurang tahun terus kak popo Ya apa lah lo kok gak nolongso lo Kau nisa durin-durin nangunnya kono-kono Kulo ngesakan bah kali dek ini mbah Ngesakan <laughs> ini Ngesakan waras dong Kira-kira kurang pinten tahun sih dadi wongi Jadi wong kare paling rong tahun setengah juga. Rong tahun ya. Rong tahun setengah. Untuk rekaman gimana <laughs> ya? Kok aku dadak no koyok kon lo. Santen mbah, sarane kula sampun kepangkal kanjeng Rama, kali kanjeng Ibu, kali Kakang Pate sing nulung kula. Sakniki ngesake narane ku sampe njabut napan nopo untune. <laughs> Apa kupinge? Lah, niki sampean wis dicakke menungso, lah kula sampean dadakake petik jagung. <laughs> Perlu perlu berbabon. Kon kon liter ae malian. Tak goreane sing pati jabut sing ndi yo. Jabut. Jabut tenggote mbah tenggote. Aduh kon iku jabut loro kok. Niki sing rada nyisir mawon. <laughs> Asale menungso panas ati menungso kan. Loh, Oh, aduh. Dadi menungso aku. Dadi menungso. Bucute sedo. Ayo, entar mesti ana. Ya, sabar. Bucu teh si ono. Sabar, numpak becek empuk dadak nek kono. Oh, teh jabutan, Mbak, enggak enggak. Eh, Betul. Wah, waduh. Hmm. Kok atuh tak butung-butung. Dicabut. Bokongnya tebal. Kok niku, Mbah, kula matur nuwun dadi pedus kartola dadi butung. Aku semboyan. Koe, koe, koe. Koe, koe, koe. Koe, koe, koe. Koe,